Rolex. Blueface, ya lo que? Estamos activos en los pies, los 23. AP en la muñeca. Que tú dices, what you say. Uh, sigue te moviendo así. Que siempre te veo cuando fumo, yeah. tú tienes que venir a corregirme. te moviendo así, siempre te veo cuando fumo, yeah. Contigo yo aprendí que el amor existe desde que te vi, Estoy con mi frenesí, dándole tres botella de Genesis, Estoy a punto de un crimen, baby, feeling sola. Me llama pa' que yo le dé un liqui loca. Se trepa encima de mí. Yo hago que se orina y se venga toda. te moviendo así. Que siempre te veo cuando fumo weed. Contigo yo aprendí que el amor chiste desde que te vi. Estoy con mi frenesí, entrándole tres botellas de Genesis. Estoy a punto de un crimen, baby. Tú tienes que venir a corregirme. Blueface, que lo que? Estamos activos en los pies, los 23 pie en la muñeca. Que tú dices what you say. Sigue te moviendo así, que siempre te veo cuando fumo weed. Contigo yo aprendí que el amor es chiste de que te vi. Estoy con mi frenesí, en la botella de Genesis. que siempre te veo cuando fumo Contigo yo aprendí que el amor existe desde que te vi.